Ndabaramutse nongere ndabe n'ikaze muri makuru mwebwe mwese muteze duhera ku ngingo nkuru nkuru dukurikira umunyororo wo guherayo hamwe n'indishyi y'akababaro y'amafaranga hangana miliyoni mirongo ibiri nicyo gihano sentare y'intango y'igisirikare yaciriye caporal chef ndo bakenga ya yagiriwe n'icyaha cyo gushaka kwica kandi yabiteguye witwa musa nikarakura hari mu ntare y'ikese yo kuri uno wa kane imigambwe ikorera mu ya cankudo isabwa gukorera mu runani muri kino gihe cy'inyuma y'amatora kugira ngo iterere mu y'iterambere akama bategwa n'urongoye n'iyo ntara ariko umugambwe senere wo ukerekana amakenga y'uko uburabuzwa gukora ah, amanama abigeme n'abakenyezi ngo barashobora kwiga amashuri y'ubuhinga kandi bakiteza imbere muri ano makuru turababwira umwe mu bakenyezi b'umuhinga mu bijyanye no kubaka inosa bibona imana afatikanije na bernice mugisha hamwe na rahma ndayahundwa nibo bahagarariye ano makuru mpinga bw'ibyuma sangwa ikatsi Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro ndetse ko ikaze muri makuru duhera mu gisata cy'umutekano ikiziga cy'umuntu w'umugabo atamenyekanye cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa kane ku ibarabara rya cumi na kabiri muri kiyateke kabiri ya zone musaga ababa hafi y'ahatowe icyo kiziga bavuga ko bazindutse babona mu muserege utwara amazi umuntu afutse k'imicafu abajejwe intwaro bavuga ko yoba yatwawe n'amazi y'imvura ivete nijye imbere yahishikiye uwo yari yapfuye ni umuntu w'umugabo yaba afise imyaka mirongo itatu n'ibiri arirabura yari afise ibikomere mu mutwe no mu rubavu bikiriko birava amaraso yari yambaye imipira ibiri n'ipantaro simbone neza ko ari umuntu ariko ukuntu rero naciye nunama rero ndashika hasi cambona ukuguru cambona nkere ngaha cambona n'amara ababa hafi y'ahatowe ico kiziga bavuga ko igihe bahashika atawashobora kubona neza uwo muntu ariko ko bafise amakenga kujo bacamuhitanye baravye uko kizigaciwe kimeze bamwe bavuga yuko yoba yatwawe n'amazi kubera imvura yaguye ari nyinshi ariko bamukuye twabonye imifuko y'ipantaro yari isokorotse tubona inguma yarafise zisa n'izikiri zishasha tubona n'ubunye bamukuyeyo murabonye yuko amaraso akiri karava uwo muntu rero ntitwibaza yuko yoba yaguyeyo ejo mu ijoro isaa yine saa tatu ku buryo n'ubu yoba akiri karava amaraso utwara quartier ya ya kabiri Eric uwitonze avuga ko uwo muntu yoba yaguye mu muserege arahava atwagwa n'amazi y'imvura yari yaguye ku mugoroba w'uyu wa gatatu Eric uwitonze avuga kandi katawashoboye kumumenya turabona yuko biboneka ko yoba yakorokiye muri kanivo amazi urane ko ejo hamaze imisagwa imvura nyinshi biraboneka ko yoba yakorokeye muri rya kanivo atayibonye hanyuma arahezwa yicwa n'amazi kuko agenda ari menshi kandi ikaba ari kanivo yaga ni harya mubona mu mutwe yasa n'uwakomeretse nk'igihe cy'isaha zine igipolisi gisanzwe gikinga impanuka cyahashitse uwo muntu acajanwa mu burukiro mu kurindira ko hogira uwumumenya Vete nijimbere urakenuye ku bijyanye n'iyo nkuru nyene twarondeye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatumenyesheje ko azahugira icashikirije mu makuru yacu yo hanyuma mu bijyanye n'ubutungane mu ntara ya Muyinga sentare y'intango ya gisirikare ishashe mu nyubako za sentare inkuru ya Muyinga yakiriye Caporal Chef Nzobakenga Rike munyororo wo guherayo n'indishi y'akabaro y'amafaranga miliyoni 200 akaba akaba yagiriwe n'icyaha cyo kwica abishaka kandi yabiteguye eh, ntikarakura eh, musa umunyagihugu wo ku mukoni muri komine muyinga akoresheje inkoho y'akadi hari mu gatondo ko kuri uyu wa kane mu ntara y'icyese ishashe mu nyubakwa za sentare nkuru y'igihugu y'imuyinga yakiriye kaporale shefu nzobakenga eric umusirikare wo mu ikambi y'imuyinga yagiriwe n'icaha cyo kwica abishaka kandi yabiteguye ntikarakura musa umunyagihugu wo ku mukoni muri komine muyinga iyo ndishi ikazohabwa umupfasoni mukamusoni imana idi asigwa n'uwo muhisi mu ntaye y'ikibiriraho yo kuri uwo wa gatatu ku mugoroba uwo musirikare yaremeye icyaha ariko ahakana kuba yagikoze yagiteguye umushikirizamanza mu ntwara miheto nawe ati uwo kaporale shefu nzobakenga Eric yari mu kabare yambaye impuzu zisanzwe nko afise amaze kuja mu matati n'uwitwa nduwayo amadi yagiye mu ikambi yambara umwambaro wa gisirikare afata inkoho nk'uwugiye ku rugamba ari naho yafatiye mu kumagiriza ko yishe yabiteguye niko kumusabira igihano cyo gupfunga ubuzima bwose ari nacyo sentare yahavuye imucira mukamenya ko haba mu ntahe yo kuri uwa gatatu haba no kuri uwa kane abantu benshi baje kumviriza urwo rubanza bagashimishwa n'uko rwanyarutse Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro bari kumwe na bamusitanteri hamwe n'abarongoye amashengero waserukiye umugambwe seneri ariko yarerekanye amakenga afatiye ngo ku kuntu baherutse kubuzwa kugira amanama y'amakomite mu mapemanase yabo kandi babirekurwa n'amategeko n'inkuru tubaza mugenzi wacu Raymond Mudende kunga urunani hagati y'imigambwe ngo ni kimwe mu bishobora guteza imbere intara ya Cankuzo banyeza ko uramatari w'intara ya Cankuzo yabibwiye indongo z'imigambwe kuri uno wa gatatu aho avuga ko mu gihe amatora aba yaheze igisigaye ngo ni ukwihutira ibikorwa by'iterambere kugira ngo n'imigambwe nyene ifashe mu iterambere ry'intara ubwo butumwa imigambwe nka yose yabwakiye neza ariko waserukiye umugambwe senere we yamenyesheje ko ngo n'ubu bakibuzwa gukora amanama ibishobora kuba intambamyi y'ugo runani akaba yavuze bafatiye ngo ku kuntu babujijwe gukora amanama ya komite mu ntara ya Cankuzo muri permanence yabo ivyo ngo byarabaye kandi no muri commune Kigamba aho ngo babujijwe naho nyene gukora inama muri permanence y'iyo komine ya Kigamba kuri ibyo byo kubuzwa amanama umuhanuzi wa matari ajejwe amategeko mu ntara ya Cankuzo yamenyesheje ko ujejwe intwaro wese afise uburenganzira bwo guhagarika inama y'imigambwe iyo yiketse ko ishobora guhungabanya umutekano ariko rero ngo mu gihe umugambwe uvuga ko wahohotewe nawe nyene urashobora kwitura urwego rwo hejuru mu ntwaro kugira barabe ko amategeko ataho nyanzwe akaba rero yaciye yibutsa imigambwe itegeko nimero imwe ryo kuwa mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu rivuga ku bijyanye n'amanama canke imyiyamamazo ku migambwe akaba yasavye imigambwe kuryuba kuyubahiriza muri iyo nama rero imigambwe ikaba yari kumwe na ba musitanteri hamwe n'abarongoye amashengero buri w'intara ya akaba ategekanya inyigisho z'iminsi ibiri kuri iyo migwi mu ntumbero yo guteza imbere intara ya cankuzo mu cankuzo reyimo mudende radiyo isanganiro isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'ine amakuru tuhateguriye arabandanya mu bijyanye n'ubudandaji abadandaza b'abakenyezi ndengambibe bacisha ibidandazo byabo ku rube rw'agatumba bujumbura baridoga ko batoroherezwa kuko ngo iyo iryo barabara rifise amabariyeri menshi bakavuga ko barihishwa kabiri kabiri kandi baba bafise impapuro zemeza ko barishiye muri Aubert mu kigo Aubert hamenyesha ko ayo mabariyeri batayazi bakibaza ko abarihishwa abakibaza ko Abashikigwa n'izo ngorane baba baca mu nzira zitazwi mu nyigisho zo guhimiriza abadandaza mbibe kumenya gukorera mu nzira zemewe n'amategeko kuri uyu wa gatatu Stanley kumana avugira ikigo Obera ahamagarira uwo wese yohohoterwa kwitura ikigo Obea n'inkuru tuza mugenzi wacu omendo wayo mu ni nyamukuru zivugwa n'abo badandaza harimo ukunyaga utwabo kandi baba bakwije ibyangombwa vyerekana ko ibidandazwa binjije canke basohoye mu gihugu bizwi n'amategeko batangazwa no kuba hari amabariyeri atandukanye ku mupaka umwe wa gatumba bujumbura iyo ibidandaza tubishikanye ku mupaka bakabitwaka canke bakaturisha nk'amataxi amahera menshi menshi ibyangombwa ko byose tuba tubifise ngaho mugabo ikintu nabonye kitugora nuko ibidandazwa barabitunyaga ntidushoboye kudandaza nk'uko twabyifuza cyangwa ngo tubijabutse nk'uko twabyifuza babitunyaga batwemeza ko ata burenganzira dufise bwo kubijabutsa ku bwabo badandaza ngo nta kwigwanirira bibaho kuko ngo baba banyazwe n'ababasumva inkomezi barakubitwa no gukomereka bagakomereka umuntu ashobora gushaka no kwigwanirira kugira bidandazwa by'iwe aba yazanye kugurisha agashaka gushiramo ingufu ziwe mugasanga nuvuga haragiyemo nkugushaka gushaka gukubitwa cyangwa kubikwaka ku nguvu ugasanga n'ubuzima urababaye cyangwa utashe wakomeretse kuko urabona iyo uzanye ibidandazwa ngo ubitange babikugurire nawe urabe akarusho bikuramo ari akarasiyo k'abana ukabona warabikwatse uragerageza ukwirwanira mugarumva urumva umukenyezi n'umupolisi ingufu ntizingana muri ober bavuga ko ayo mabariyeri batayazi bakibaza ko abahura n’ibyo byago ari abaca mu nzira z'ibinywabi ku mana avugira ober asaba abadandaza ndengambibe guca ku mbibe zizwi nk'aha anye mu burengero bw'igihugu umupaka uri mu gatumba n'ahitwa ivugizo ni muri komine mutimbuzi nyine niyo mipaka ibiri izwi ariko baravuga ko bahura n'amabariyeri y'abapolisi twebwe mu kigo ober ntayo tuzi icyo gihe cyose babonye umenga bari mu bintu bidatomoye nimba bari kuri bariyeri bo bibaza ngo bari kuri bariyeri izwi mugabo itazwi inimero z'ubutabazi ni mirongo irindwi n'indwi amajana atanu na cumi amajana icyenda na mirongo indwi na zitanu tubasaba rero guca mu nzira nziza inomero mirongo irindwi n'indwi amajana atanu na cumi amajana icyenda na mirongo irindwi na gatanu ikaba ariyo umudandaza ahohotewe ashobora ashobora kwakura kugira atabagwe na Aubert arakoze Omer Nduwayo mu bijyanye n'amagara y'abantu abana bantaho nikora bazovugwa ku buntu buri munsi wa gatandatu ku bitaro by'abigenga New Hospital bitiriye kwa binagana hagati mu gisagara cya Bujumbura muganga w'abana Pio nibirantije yiyumvi ico gikogwa amenyesha ko kimwe mu bisabwa ari kuzana urupapuro rwemeza ko ari nawo nikora uwo muhinga mu kuvura indwara z'abana asigura ko ari mu ntumbero yo gufasha ababyeyi badafise uburyo bwo kuvuza abana babo ku muganga w'abana tumukurikirane kuri mikoro mugenzi wacu onera muco ubusanzwe ni abana b'abarundi ntabona ikora baba bafise impapuro kuko ari ba ntabona hanyuma tukazobakira ku minsi yose ya gatandatu ni iminsi badashobora kubakira mu bitaro biba bisanzwe bya leta rero twiyumvire yuko abo bana twoca tubakira ku munsi wa gatandatu tukabavura abazosanga dufise imiti twayibaha ariko tutazosanga bafise imiti tuzobandikira ntihashobora kubura ubundi mugiraneza ashobora kubafasha kuyigura canke barashobora kuyironka no mu bitaro vya leta canke amasate de ya leta hazobasabye mbere ni uko abafite urupapuro rw'uko ari ntawe nikora ikindi kiga kabiri eh, ni uko yo kwiyandikisha eh, kuusanzwe yakira abana ngaha bazoteza guca kumwunganizi mwunganizi hanyuma bazoshobora guterefona kuri nimero ya mirongo irindwi n'imwe itanu n'umunani ine na kabiri inani na gatandatu bashobora kwandika ubutumwa bugufi canke bagahamagara hanyuma akabishura akamubwira isaha ategereza kuza kwivuriza kugira ngo ntaze adashobora kuvurwa kuko ashobora kuza umuntu yafatiriwe gufatirwa urabona birashobora gushika umuntu atabishaka umugabo kuza avuga ati nza kuvurwa nabyo ni byiza icyo gikorwa mwaciyumvire gute abana ba ntawe nikora bavugwa mu bitaro bya leta mu bisanzwe kandi baravugwa ku wa mbere gushika ku gatanu mugabo ku munsi wa gatandatu ahenshi ah, muri leta ntibakora nkaca ndaba umwana yagwaye ku wa gatanu ku mugoroba ingene azorindira kwajere mu bitaro ku wa mbere ncamo umengo umuntu yogera akigora akabaraba akabavura akavura ku wa gatandatu nca ko nobafasha kuko natwe byaheze kuko baguma babitirikanya bagasaba ababijejwe gutorera umuti icyo kibazo mu buyobozi bw'indero muri komine baremeza ubwo bukene bw'ibitabo inyuma y'aho bitanzwe ngo waraheze imyaka itanu n'inkuru tubaza mugenzi wacu Space Caritas Kabanyana bwo ku ishuri shingiro ya kagwema iri kuri transferisare ya mbere ya gihungwe umuyobozi amenyesha ko ishuri ryo mu w'icenda ririmo abana mirongo itanu na batanu batarenze ibitabo bine bine ku cigwa kimwe kimwe bikagorana rero ingene baca basabikanya ibyo bitabo no mu yandi masomero akamenyesha ko ubukene bw'ibitabo ari kimwe mu ngorane abigisha bafise kuri gihanga ya mbere abigisha n'abayobozi bagasaba abategetsi gutorera inyishu icyo kibazo mu buyobozi bw'indero igihanga baremeza ko ibitabo ari bike cyane ngo haraheze imyaka itanu atabitabo bishasha baronse ariko ngo babandanye basaba ni no muri iyo ntumbero ishirahamwe ry’abanyeshuri ba kaminuza bavuka muri iyo komine ya gihanga baronkeje kuri uyu wa gatatu ibitabo mirongo ine n'indwi ubwo buyobozi bw'indero bwa gihanga ibyo bitabo bikaba birimo ibibazo vy'imyimenyerezo ku banyeshuri abanyeshuri bakora ibibazo bya leta ibyo bita eprevetipe mu gifaransa bonaventure ndayiziga arongoye ubuyobozi bw'indero muri komine gihanga agashima asaba n'abandi babishoboye gufasha muri ico gisata spes caritas kabanyana bubanza hajeho isanganiro arakoze hembwe inzu wacu sipesi karitasi kabanyana abigeme n'abakenyezi bashobora kwiga amashuri y'ubuhinga kandi bagatera imbere alice marie joseph bigirindabyi umukenyezi arongoye ishyirahamwe isoprite mu mpfunyafunyo y'igifaransa ishyirahamwe rikora amatafari mu buhinga bwa none riri mu byegwa muri komine mwumbi ntarangozi uyu mukenyezi yize ishuri ry'imyuga etep ry'igitega akaba ari n'umuhinga mu by'inyubako atera intege abigeme n'abakenyezi ko atamashure canke akazi batoshobora gukora byinshi kuri uwo mukenyezi tubaza mugenzi wacu Ahmed Mutore dufanda dukoresha kategori z'amabumba atatu bivanye nubwo Alice Marie Joseline Bigirindavyi numuyobozi mukuru w'ishirahamwe rikora amatafari ya kijambere Sobrite yo mu vyegwa muri commune Mwumba intara ya Ngozi uyu mukenyezi aratubwira ubuzima bwiwe bw'ishure ahavuga ko bitamworoheye kwiga ishure ry'imyuga ETP ry'Igitega ishure ryitwa ko rishoboye abahungu gusa ibi bintu bijyanye no gukora ibintu by'amatafari sinovuga ngo naravyigiye cyane mugabo biri muri domene yanjye kuko jewe kuva niga amashure yisumbuye nagize ishure ry'imyuga ry'igitega ishure ry'ibikorwa bya leta benshi bazi ku izina rya jeto aho nakurikiranye igisata cyo kubaka ico bita conducteur de travaux uyu mukenyezi avuga ko naho yari yahebujwe kubera ishaka n'ishaka yari afise yarahejeje iryo shure mbere acaronka n'akazi inyuma yaho yahavuye ajya no kwiga kaminuza y'uburundi mu gisata cy'imyuga itesi nk'uko abitwiganira aratubwira ubuzima bwe muri kaminuza aho yayize amaze no gushinga urugo rwiwe mpejeje umwaka wa mbere naciye ngira mariage jewe n'ukuri muri kaminuza mu wa mbere murumva mu wa kabiri nta ngorane nahuye nazo naho nari mfise umwana angora hanyuma rero mbona nyene ntiga ndahejeje ntuzenga rero umwana agira kabiri namuvyaye ndi muri ane terminale kuko nibuka yuko icyo gihe nari sigaje session imwe babaye oblige yo kuyiroporta kuko naje kuyikora nsize uruyo ya muri rwakarede umwana namusigaranye mama nari mfise akagarde vene mu kuboko nta kibazo na kimwe nari bwigere ntora nk'ico kibazo nategekozwe kuko narose 18 sylvantes Alice Marie Joseline ahanura yongera atera intege abigeme n'abapfasoni ko atamwuga cyangwa amashuri batoshobora ubu twese imyuga turashoboye kera bahora bavuga ngo ngo nta mukobwa ngo yurire inzu ngo wuriye inzu ngo iciva mugabo izo maze kurira ko zose nta n'umwe arambwira ngo inzu yanjye yaravuye kubera wayuriyeko wapi uyu mukenyezi arubatse akaba afise abana bane muri bo abigeme ni batatu n'umuhungu umwe avuga ko akazi akora katamubuza kwitwararika iby'umuryango wiwe